الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين نواصل كلامنا عن المقدمات والاصول والمعالم التي هي من من الاهميه بمكان في باب النجاه والمنجيات وفي باب الهلكه والمهلكات الحمد لله Salawat dan salam terkirim untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari kemudian. Amma ba'd, kita melanjutkan kembali pembahasan tentang pasal-pasal atau tanda-tanda yang menjelaskan tentang pentingnya mempelajari permasalahan keselamatan dan apa saja yang menyelamatkan dan tentang kebinasaan dan apa saja yang mendatangkan kebinasaan itu. فليعلم العبد أنه إذا بذل أسباب النجاة مجتهدا مخلصا لله متابعا لرسول الله فإن الله سبحانه وتعالى سيوفقه ويدبر له اموره احسن تدبير بلطف بلطفه وكرمه سبحانه وتعالى dan hendaklah seorang hamba itu memahami dan mengetahui bahwa apabila dengan kesungguhannya ia berusaha untuk melakukan sebab-sebab keselamatan itu dengan penuh keikhlasan dan mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ketahuilah sesungguhnya Allah subhanahu wa taala pasti akan memberikan taufik kepadanya dan pasti Allah azza Wa Jalla akan memperbaiki urusannya dengan sebaik-baik urusan dengan keutamaan dan kemuliaan dari Allah tabaraka wa taala فكم من شرور ينجي الله بها عباده أو ينجي الله بها عبده وهو لا يشعر من أمثلة ذلك الخبر الذي تناقلته الصحف عن الطائرة التي سقطت طائرة ليون فبينما الناس ينظرون إلى شخص يبكي لذهاب الرحلة عليه وفواتها عليه إذا به هو الوحيد الذي نجا من تلك الطائرة التي تحطمت وهلك جميع من فيها Kata beliau Berapa banyak keburukan-keburukan Yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan seseorang dari keburukan itu dalam keadaan dia merasa atau dia tidak merasa di antara permisalan tentang apa yang telah terjadi yaitu pada saat apa yang telah dinukil dan diberitakan oleh koran-koran tentang jatuhnya pesawat Lion ketika pesawat lain tersebut terjatuh Lalu kemudian ada seorang yang pada hakikatnya dia akan menaiki pesawat tersebut. Lalu kemudian dengan sebab tertentu akhirnya dia pun batal menaiki pesawat itu. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dia dari kejadian tersebut. Sementara orang-orang yang menaiki pesawat itu mereka seluruhnya meninggal dalam kejadian tersebut. وكم من سبب نجاة وكم من سبب هلاك نجى الله العبد منه فوقع في غيره فهلك بسبب آخر Berapa banyak pula dari hamba yang dia terbebas dan terselamatkan dari satu kebinasaan, satu kejadian yang Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia darinya. Namun kemudian setelah itu dia terjatuh dalam kejadian yang berikutnya yang itu menjadi sebab kebinasaannya. ومما يحكى في ذلك أن عاملا من العمال كان يعمل في عمارة في الطابق العلوي وفي مكان مرتفع فسقط فوقع على الأرض والناس ينتظرونه ميتا وهالكا فإذا به يقف على رجليه صحيحا سليما ليس به مرض ولا علة فيقال إنه من شدة فرحه قام يجري ليذهب إلى الدكان ليشتري عصيرا ويباشر ويكرم به الحاضرين فرحا وشكرا لله فإذا به يجري في الطريق فتأتي سيارة فتصدمه فيموت بسبب هذا الحادث بعد أن نجاه الله من تلك الحادثة العظيمة والسقوط العظيم termasuk yang dihikayatkan tentang apa yang kita sebutkan tadi bahwa terkadang seorang selamat dari satu kejadian lalu kemudian dia terjatuh ke dalam kejadian yang lain yang menyebabkan dia binasa di antaranya adalah ada seorang pekerja yang dia bekerja di sebuah bangunan di sebuah bangunan yang tinggi dia berada di tingkat yang tertinggi lalu kemudian suatu ketika pada saat dia sedang bekerja maka dia pun terjatuh jatuh ke bumi dalam keadaan manusia menantinya dalam keadaan manusia menyangka bahwa dia sudah meninggal dengan jatuhnya dia dari tingkat yang tinggi tersebut lalu kemudian pada saat manusia sedang menanti bahwa dia dalam keadaan mayit tiba-tiba dia berdiri dengan kedua kakinya dalam keadaan selamat dan saking gembiranya dia maka dia pun ingin segera pergi ke toko untuk berbelanja ingin ingin memberi hadiah atau ingin memberi uh, sesuatu kepada orang-orang yang hadir dalam peristiwa itu karena begitu gembiranya dia dia ingin membeli sirup atau yang semisalnya untuk diberikan pada orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut maka tatkala dia berdiri lalu kemudian dia berlari di tengah perjalanan pada saat dia berdiri tersebut tiba-tiba ada sebuah mobil yang kemudian berlaju dengan kencangnya lalu kemudian menabrak orang tersebut setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari kematian pada saat, pada saat dia jatuh dari ketinggian. وكم من إنسان نجاه الله من فتنة عظيمة ومصيبة جسيمة فإذا بك تراه فرحا مسرورا متفاخرا معجبا فإذا به تأتيه مصيبة أو فتنة أخرى قد تكون أقل شأنا من الأولى فيقع في شباكها fayahlik Berapa banyak dari manusia yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dari satu fitnah, dari satu musibah lalu kemudian karena dia terselamatkan maka engkau melihat dia dalam keadaan bangga, dalam keadaan bergembira dan dia takjub dengan dirinya sendiri. Ternyata setelah itu datang musibah yang berikutnya yang lebih dahsyat menimpanya yang kemudian itu menjadi sebab kebinasaannya. فليحذر كل واحد منا على نفسه وليكثر من الضراعة والدعاء إلى الله وسؤال الله العافية واللطف والستر maka hendaknya seorang hamba berhati-hati untuk senantiasa waspada terhadap dirinya sendiri dan hendaknya dia memperbanyak untuk senantiasa kembali kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Allah Azza wa Jal menyelamatkan dia dari berbagai hal-hal yang membinasakan dengan keagungan dan kemuliaannya. المقدمة التاسعة التنبيه على خطأ ووهم يقع فيه كثير من الناس وهو أنه إذا قرأ آية أو حديثا وجد فيها وعدا بالجنة أو نجاة من النار أو ثوابا عظيما إذا به يتكل على ذلك السبب مغفلا ومتناسيا الشروط والأسباب والموانع Kemudian pendahulu yang kesembilan atau mukaddimah yang kesembilan hendaknya seorang berhati-hati atas sebuah kesalahan atau pemahaman yang keliru yang ada pada sebagian manusia yaitu di saat dia membaca satu ayat atau membaca satu hadis yang menceritakan atau yang menyebutkan tentang barang siapa yang melakukan satu amalan maka dia akan dijanjikan mendapatkan surga atau dia diselamatkan dari neraka lalu kemudian dia menyangka bahwa dengan amalan tersebut sudah cukup untuk menjadi sebab dia dimasukkan ke dalam surga dalam keadaan dia kemudian lalai bahawa ternyata pada setiap amalan ada syarat-syarat yang harus terpenuhi ada rukun-rukun yang harus dilakukan dan ada mawani' atau pencegah-pencegah yang dia harus meninggalkannya man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah wa man qala kadha dakhala al-jannah ومن قرأ آية الكرسي بعد دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت ومن جاء بذكر من الأذكار فله كذا وكذا كل هذه لها شروط وأسباب وموانع فمن حققها على الوجه الشرعي فإنه بإذن الله يكون من أهل النجاة ومن أتى بعمل من الأعمال أو فضيلة من الفضائل مهملا الشروط والاصول التي تقوم عليها فانها لا تنفعه seperti misalnya apa yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya maka dia masuk ke dalam surga atau barang siapa yang mengatakan ini dan itu maka dia masuk ke dalam surga Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah atau selepas salat maka tidak ada yang mencegah dia untuk masuk ke dalam surga kecuali kematian. Barang siapa yang membaca zikir ini, zikir itu maka dia akan mendapatkan keutamaan masuk ke dalam surga dan yang semisalnya dari riwayat-riwayat yang menerangkan tentang amalan-amalan yang menjadi sebab seorang hamba masuk ke dalam surga hendaknya diketahui bahwa setiap amalan-amalan tersebut memiliki syarat-syarat, memiliki sebab-sebab dan memiliki pencegah-pencegah yang apabila seorang hamba itu benar-benar mewujudkan amalan tersebut berdasarkan cara-cara yang syar'i maka itu akan menjadi keselamatan baginya maka barang siapa yang melakukan satu amalan dari amalan-amalan tersebut namun dia tidak memenuhi syarat-syarat atau dia melakukan salah satu pencegah dari pencegah-pencegah yang menyebabkan dia tidak mendapatkan keutamaan tersebut maka apa yang dia lakukan tidaklah memberi manfaat baginya إذا خرج المرء في سيارته مع زوجته وقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ويردد لا إله إلا الله في طريقه وهو ذاهب إلى ساحر أو كاهن أو منجم أو رمال أو استغاثة بغير الله فهل تنفعه لا إله إلا الله؟ Apabila seorang keluar bersama dengan keluarganya dalam satu perjalanan dengan mengendarai mobil Ketika dia keluar sambil dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Lalu kemudian di tengah perjalanan dia mengulang-ulangi kalimat la ilaha illallah. Namun dia pergi menuju ke tukang sihir atau mendatangi dukun atau mendatangi ahli nujum atau mendatangi tukang ramal atau dia meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala apakah memberi manfaat baginya ucapan la ilaha illallah yang terus diulang-ulanginya Man qala la ilaha illallah sidqan min qalbih muqinan man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah hadhihi adillatun kathiratun كثيرة mata tanfa'u la ilaha illallah disebutkan dalam hadis barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh kejujuran yang berasal dari hatinya dan dengan penuh keyakinan demikian pula dalam hadis yang lain barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengingkari segala yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala dan yang semisalnya yang ini merupakan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kapankah ucapan la ilaha illallah itu memberi manfaat bagi orang yang mengucapkannya. Qala Wahab bin Munabbih liman sa'alahu alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Qala bala ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان فإن أتيت بمفتاح ليس له فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك telah diriwayatkan bahwa Wahab bin Munabbih rahimahullah ada seorang yang bertanya kepada beliau bukankah la ilaha illallah merupakan kunci untuk membuka pintu surga maka dijawab oleh beliau rahimahullah memang betul bahawa la ilaha illallah merupakan kunci untuk membuka pintu surga. Namun bukankah setiap kunci itu memiliki gerigi-gerigi? Apabila engkau membawa kunci dengan gerigi-gerigi yang benar, maka dibukakan bagimu pintu tersebut. Namun jika engkau membawa kunci yang memiliki gerigi yang tidak benar, maka tidak akan dibukakan untukmu. Wa qala al-Hasan rahimahullah, man qala la ilaha illallah fa adda haqqaha wa fardaha dakhala al-jannah. dan berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah lalu dia menunaikan haknya dan kewajibannya maka dialah yang pasti masuk ke dalam surga مقدمة العاشرة أيها الإخوة الكرام حفظني الله وإياكم مقدمة العاشرة هي إن النجاة لا تكون بالأحساب ولا بالأنساب ولا تكون بالادعاءات ولا بالانتساب ولكنها اعمال صالحه تكون سببا لنجاه العبد في الدنيا والاخره وقد تتحقق في ذلك العبد المسكين المزارع في مزرعته والتاجر في دكانه والموظف في والموظف في وظيفته والمدير في ادارته Kemudian mukaddimah yang ke-10 bahawa hendaknya kita mengetahui para ikhwah kalian keselamatan itu adalah sesuatu yang sangat agung sekali. Allah Azza wa Jalla tidaklah menjadikan sebab keselamatan itu terletak pada nasab keturunan seseorang. Terletak pada bahawa dia berasal dari keturunan ningrat atau yang semisalnya. Tidak pula keselamatan itu terletak pada pengakuan-pengakuan atau sikap penisbatan seorang atau afiliasi seseorang kepada sesuatu. Namun hendaknya diketahui bahwa keselamatan merupakan taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Boleh jadi seorang petani yang sedang bekerja dalam pertaniannya. Demikian pula seorang pedagang dalam perdagangannya, demikian pula seorang pegawai dan karyawan dalam tugasnya, demikian pula seorang kepala uh, satu pemerintahan atau satu instansi dalam pekerjaannya. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dengan taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. كما أن الهلكة بعد فضل الله ورحمته كما أن الهلكة مرتبطة بأسباب وأعمال وأقوال واعتقادات من أتاها واقتحمها وارتكبها كان من الهالكين الخاسرين ولو كان محسوبا في الظاهر من طلاب العلم أو العلماء المشهورين Sebagaimana sebaliknya bahwa kebinasaan itu berkaitan dengan sebab-sebab dan amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang dan keyakinan-keyakinan yang apabila dia terjatuh ke dalam keyakinan-keyakinan dan sebab-sebab tersebut maka dia termasuk di antara orang yang merugi dan dia termasuk di antara orang yang binasa walaupun dia termasuk dari kalangan para penuntut ilmu atau bahkan dari kalangan para ulama sekalipun ولهذا فإن أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر أتباع السلف الصالح هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة بإذن الله جل وعلا ولكنها ليست محصورة في مكان معين ولا في أشخاص معينين بل إن العامي السني الذي يعمل في أعماله ويتاجر في تجارته ويزرع في مزرعته الذي عرف التوحيد ولم يشرك بالله واتبع سنه رسول الله ولم يبتدع في دين الله فانه باذن الله من اهل الطائفه المنصوره والفرقه الناجيه الذين ينجون من عذاب الله oleh karena itu sesungguhnya ahlus sunnati wal jamaah ahlul Hadith, para pengikut as-salafus salih mereka adalah al-firqatun najiyah mereka adalah kelompok yang diberi pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi ahlus sunnah itu tidaklah dibatasi dengan tempat tertentu atau tidaklah dibatasi dengan individu-individu tertentu bahkan seorang ahlus sunnah walaupun dia termasuk dari kalangan awam yang ini sibuk dalam pekerjaannya seorang pedagang ahlu sunnah sibuk dalam perdagangannya seorang petani sibuk dalam sawahnya namun dia seorang yang mengenal tauhid dia tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah dan dia senantiasa mengikuti sunnah dan dia tidak melakukan bid'ah maka sesungguhnya dia termasuk dari Ahlu Sunnah wal Jamaah at taifa Al-Mansurah dia termasuk kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala selamat dari adab Allah tabarak wa taala. Al-muqaddimah al-hadiyah 'ashar. لا تحقرن شيئا من المعروف ولا تستصغرن عملا فإنك لا تدري بأي عمل تنجو وبأي شيء تفوز فقد تكون نجاتك بعمل تظنه حقيرا وقد تكون نجاتك بعمل إلى عمل وإنما السيل اجتماع النقط وإنما الجبال من الحصى Kemudian mukaddimah yang ke-11 yang penting untuk kita ketahui. Jangan sekali-kali engkau menganggap remeh satu per perbuatan yang ma'ruf. Jangan engkau menganggap kecil satu amalan sebab engkau tidak mengetahui dengan amalan apa engkau akan meraih keselamatan dan dengan apa engkau akan meraih kemenangan boleh jadi keselamatan itu engkau raih dengan satu amalan yang engkau menganggap amalan itu merupakan amalan yang sepele amalan yang kecil dan boleh jadi engkau meraih keselamatan dengan berkumpulnya satu amalan dengan amalan yang lain maka hendaknya diketahui tidaklah banjir itu tidaklah air yang besar yang banyak itu melainkan berasal dari tetes-tetes kumpulan tetes-tetesan air sebagaimana tidaklah bukit itu ada melainkan merupakan kumpulan dari kerikil-kerikil. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق وفي حديث آخر كل معروف صدقه telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau jangan sekali-kali engkau meremehkan dan menganggap kecil satu amalan kebaikan walaupun di saat engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang penuh dengan senyuman atau wajah yang berseri-seri demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat yang lain bahwa setiap perkara yang ma'ruf, setiap dari perkara kebaikan itu merupakan sedekah لا تحقرن من المعروف شيئا فإذا رأيت رجلا ينزل أغراضا وحمولة من سيارته فأنزلتها معه أو يحمل إلى سيارته شيئا فحمل حملت معه أو مشيت في سيارتك أو دراجتك فرأيت رجلا يحتاج إلى أن تأخذه معك إلى مكانه الذي يريد في حر أو مطر أو غير ذلك فقد يكون في ذلك العمل نجاتك Jangan sekali-kali engkau meremehkan satu perbuatan kebaikan. Apabila engkau melihat ada seorang dia membawa satu barang atau beban lalu kemudian engkau melihatnya maka engkau berusaha untuk membantu dia untuk menyelesaikan perbuatannya atau engkau melihat ada seorang membawa sesuatu untuk diangkat ke dalam mobilnya lalu kemudian engkau melihatnya maka engkau pun berusaha membantunya untuk mengangkat barang tersebut ke dalam mobilnya demikian pula seseorang dalam sebuah perjalanan ketika engkau mengendarai mobilmu atau mengendarai motormu lalu kemudian di tengah perjalanan engkau melihat ada seorang yang membutuhkan bantuan lalu kemudian engkau turun lalu engkau mengambilnya berusaha untuk menyelamatkan dia apakah disebabkan karena dia kepanasan maka engkau membawanya ke tempat yang aman atau mungkin dia kehujanan maka engkau berusaha untuk membantunya boleh jadi apa yang kamu lakukan ketika membantu seseorang tersebut menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepadamu لا تحقرن من المعروف شيئا أن ترسل إلى جارك طعاما يسيرا أو ترسل إلى طالب مغترب عن وطنه طعاما يسيرا أو تجد عاملا مغتربا عن زوجته وأولاده في دكانه أو وظيفته أو عمله فترسل إليه طعاما يسيرا فقد يكون في ذلك نجاتك Jangan sekali-kali engkau menganggap remeh satu amalan kebaikan. Boleh jadi ketika engkau mengirim makanan yang sedikit kepada tetanggamu ketika dia membutuhkannya atau ada seorang penuntut ilmu dia jauh dari kampung halamannya lalu kemudian engkau mengirimkan kepadanya makanan sedikit makanan atau engkau mendapati seseorang yang dia bekerja dalam pekerjaannya dalam tugasnya atau seorang di tokonya lalu kemudian engkau mengirimkan kepadanya sedikit makanan yang ternyata dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepadamu. قد جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس نشاه dan telah disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa dari hadis Abu Dzar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengatakan wahai wanita-wanita muslimah jangan sekali-kali seorang tetangga meremehkan tetangganya meremehkan untuk memberikan sesuatu kepada tetangganya walaupun dia memberikan firsinashah ما أكثر العمال الذين يعملون بجانب بيوتنا تبين آه. أنت تبين لا آه فرسا شاه هو الحافر الجزء اليسير من الدابة كالحافر والضلع وغير ذلك kata beliau yang dimaksud firsin syah adalah sesuatu yang sedikit dari uh, sebuah hewan yaitu seperti bahagian kakinya dan yang semisalnya فهو شيء حقير جدا la yufakkirul mar'u fih jadi yang dimaksud firsinasyah adalah sesuatu yang dianggap sesuatu yang sangat sedikit sekali kadang-kadang seorang tidak memikirkan untuk memberikan itu kepada tetangganya ma akthar al-ummal alladhina ya'maluna fi syawari'i wat turuqat wa bi janibil manazil wal buyut yahtajuna ila syarbati ma'in baridah aw 'asirin baridin يرون bihi عطشهم begitu banyak para pekerja yang mereka sedang berada dalam pekerjaannya atau mereka bekerja di samping samping rumah rumah kalian yang mereka sangat membutuhkan ada seseorang yang membawakan kepadanya satu gelas air minum atau satu sirup yang dingin yang kemudian engkau memberikan kepadanya قد جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في الطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فشرب منها ثم صعد فوجد كلبا يلهث يأكل يأكل الثرى من شدة العطش فقال لقد وجد لقد وجد هذا الكلب مثل الذي مثل الذي أجد وبلغ به الأمر مثل الذي بلغ به من العطش فنزل إلى البئر فملأ خفه بالماء ثم مسكه بفيه ثم صعد ثم أعطاه الكلب فشرب منه الكلب فشكر الله له فغفر له فقالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر وللبخاري فشكر الله له فغفر له فادخله الجنه Demikian pula yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pernah ada seorang lelaki yang sedang berjalan di satu perjalanan dalam keadaan dia sangat kehausan Lalu dia mendapati sebuah sumur Maka dia pun turun ke dalam sumur tersebut Lalu minum dari air tersebut Setelah dia keluar dari sumur itu Dia mendapati ada seekor anjing Yang sedang menjulurkan lidahnya Dia memakan tanah-tanah yang ada di sekitarnya Disebabkan karena hausnya anjing tersebut Maka lelaki ini pun mengatakan Sungguh anjing ini merasakan sesuatu dari kehausan seperti yang aku rasakan sebelumnya maka dia merasakan seperti apa yang dirasakan oleh lelaki tersebut maka apa yang dilakukan oleh lelaki ini dia pun turun ke dalam sumur itu kembali sambil dia membawa sepatunya lalu kemudian sepatunya tersebut dia mengisi dengan air lalu kemudian di saat dia naik maka dia menahan atau memegang sepatu tersebut dengan menggunakan mulutnya sampai kemudian dia berhasil naik ke atas sumur lalu dia memberi minum kepada seekor anjing tersebut maka Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepadanya dan Allah mengampuni dosa-dosanya lalu kemudian para sahabat bertanya wahai Rasulullah apakah kami juga akan mendapatkan pahala ketika kami berbuat baik kepada hewan-hewan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada setiap hewan yang engkau berbuat baik kepadanya engkau mendapatkan pahala dalam satu riwayat yaitu riwayat Al Imam Al Bukhari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepadanya lalu kemudian Allah mengampuni dosa-dosanya dan Allah memasukkan dia ke dalam surga. وفي رواية في صحيح البخاري ومسلم أن كلبا كاد كاد يقتله العطش فرأته بغي من بغايا بني إسرائيل فأخذت موقها فنزعته فحملت فيه ماء فسقته فغفر الله لها dan disebutkan dalam riwayat yang lain yang juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahawa satu ketika ada seekor anjing yang berputar berkeliling di sekitar sebuah sumur yang rasa haus hampir saja membunuhnya lalu kemudian ada seorang wanita pelacur dari pelacur-pelacur yang ada di masa Banu Israel di mana pelacur ini tak tatkala melihat kehausan dari seekor anjing maka dia pun melepaskan sepatunya lalu kemudian dia mengisi sepatunya itu dengan air lalu dia memberi minum kepada anjing yang kehausan tersebut maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa dari wanita pelacur tersebut dengan perbuatannya itu man alladhi yasqi wa man yusqa perhatikan dalam hadis ini siapa yang memberi minum dan siap apa siapa pula yang diberi minum alladhi yasqi امرأة زانية بغي والذي يسقى كلب حيوان فبالله عليكم كيف لو كان الذي يسقي طلاب العلم من الفضلاء والآباء والتجار ومن من الله عليهم بالإنفاق في سبيله هنيئا هنيئا لكم يا معشر الآباء يا معشر التجار يا من تسقون وتطعمون حملة الشرع وتكفون طلاب العلم إذا كانت هذه البغي الزانية بسقيها لكلب غفر الله لها فنسأل الله بمنه وكرمه ألا يحرمكم الأجر والثواب على ما تنفقون وتقدمون وعلى ما تبذلون وتعطون Perhatikan dalam hadis tersebut yang memberi minum adalah seorang wanita penzina, wanita pelacur. Dan yang diberi minum adalah seekor hewan. Dia adalah seekor anjing. Maka perhatikanlah wahai saudara-saudaraku sekalian. Kalau seandainya yang memberi minum itu, yang memberi kebaikan itu adalah seorang penuntut ilmu, adalah orang-orang tua para pedagang yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepadanya ketika mereka berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala maka berbahagialah kalian wahai para orang tua demikian pula para pedagang di mana demikian pula para pembawa syariat ini di mana kalian telah memberikan kecukupan kepada para penuntut ilmu di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kalian kelebihan yang dengannya kalian berusaha untuk memberi bantuan kepada para penuntut ilmu, para pembawa syariat tersebut. Ini adalah merupakan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Azza wa Jal tidak mencegah kalian untuk meraih keutamaan, untuk meraih pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kalian ketika kalian telah berusaha untuk memberi bantuan kepada mereka. فلا تحقرن من المعروف شيئا أن تقدمه لأخ أو زوجة أو ابن أو أب فما أكثر إهمالنا في بعض الحقوق وما أكثر تفريطنا واحتقارنا لبعض الأعمال قد ينجيك الله سبحانه وتعالى بوقوفك مع أخ وتلمسك لحاجته قد ينجيك الله سبحانه وتعالى بابتسامتك وقربك من اخ مهموم تسمع منه وتعينه وتفرج كربه قد ينجيك الله سبحانه وتعالى بوقوفك الى جانب زوجتك واعانتك لها عندما تحتاج الى الاعانه فان باب النجاه باب عظيم ومفتوح وواسع ولا يهلك على الله الا هالك maka jangan sekali-kali engkau menganggap kecil satu amalan kebaikan ketika engkau memberikan sesuatu dari bantuan baik kepada saudaramu atau kepada istrimu atau kepada anakmu atau kepada orang tuamu maka demikian banyak hal-hal yang kita telah lalai darinya di mana kita tidak menunaikan sebagian hak-hak tersebut di mana seorang terkadang menganggap remeh dari sebagian perbuatan-perbuatan tersebut boleh jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan engkau ketika engkau memberi bantuan kepada saudaramu yang membutuhkan bantuan demikian pula terkadang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan kepadamu dengan senyuman yang engkau kirimkan kepada seorang yang mungkin dia dalam keadaan bersedih yang mungkin dia membutuhkan untuk menyampaikan curhatannya kepadamu engkau mendengarkan darinya lalu kemudian engkau berusaha untuk membantunya dan memberi solusi dari kesedihan yang sedang menimpanya engkau berusaha untuk menggembirakan hatinya dengan sebab itu boleh jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kamu dari kebinasaan demikian pula terkadang engkau bersama dengan istrimu engkau perlu engkau melihat bahwa istrimu itu sedang berada dalam satu pekerjaan lalu kemudian engkau berusaha untuk membantunya dan berusaha untuk meringankan bebannya maka pintu keselamatan adalah merupakan perkara yang sangat agung yang sangat mulia yang sangat luas sekali dan tidaklah seorang binasa di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan dia benar-benar binasa وفي جاء في الحلية عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال لا تحقرن شيئا من الشر أن تفعله ولا تحقرن شيئا من الخير أن تفعله لا تحقرن شيئا من الشر أن تتقيه ولا تحذر بعد خمس صفحات خمس صفحات يقول أبو الدرداء رضي الله عنه لا تحقرن شيئا من الشر أن تتقيه ولا تحقرن شيئا من الخير أن تفعله فكما أننا نقول لك أخي الكريم لا تحقرن من المعروف شيئا فإننا نقول لك لا تحقرن من الشر شيئا فكما أن امرأة بغي دخلت الجنة وغفر لها بسقيها لكلب فإن هناك امرأة دخلت النار بسبب هرة مسكتها وحبستها لم تتركها تأكل من حشاش الأرض ولم تطعمها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره telah diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Al-Hilyah dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu bahwa beliau mengatakan لا تحقرن شيئا من الشر أن تتقيه ولا شيئا من الخير أن تفعله Jangan engkau meremehkan sesuatu dari keburukan untuk engkau menjauhkan diri darinya. Dan jangan sekali-kali engkau meremehkan satu kebaikan untuk engkau melakukannya. Maka yang menjadi syahid dari apa yang disebutkan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu bahwa jangan sekali-kali engkau meremehkan satu kebaikan untuk engkau lakukan. Demikian pula sebaliknya, jangan sekali-kali engkau meremehkan dari satu keburukan untuk engkau memelihara dirimu darinya dan tidak melakukannya. Maka sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kisah seorang wanita pelacur, dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengampuninya disebabkan karena dia memberi minum kepada seekor anjing. Maka demikian pula hendaknya diketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan ada seorang wanita yang juga masuk ke dalam neraka disebabkan karena sebab dia seekor kucing itu meninggal, dia mengurungnya lalu dia tidak memberi makan kepadanya dan dia tidak melepaskannya untuk memakan serangga-serangga yang ada di muka bumi. Maka dengan sebab itu dia dimasukkan ke dalam neraka maka barang siapa yang mengamalkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara barang siapa yang mengamalkan sedikit pun dari kebaikan maka kebaikan itu akan dia lihat hasilnya demikian pula sebaliknya barang siapa yang mengamalkan sedikit pun dari keburukan maka suatu saat dia pun akan melihat keburukan itu hasilnya أيها الإخوة الكرام وفقنا الله وإياكم لمرضاته وجعلنا وإياكم ممن يتقيه حق تقاته كم من شخص يحتقر بعض الأعمال وهي مهلكة قد جاء في البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر وإنا كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أي من المهلكات Para ikhwah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kami dan kalian untuk senantiasa taat kepadanya dan menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Berapa banyak manusia Yang mereka meremehkan Sebahagian dari amalan-amalan Yang ternyata amalan-amalan tersebut Justru menjadi sebab kebinasaannya Telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu di mana beliau mengatakan Sesungguhnya kalian Melakukan amalan-amalan Yang dalam pandangan kalian Amalan itu Lebih lembut daripada sehelai rambut dan sesungguhnya kami menganggap amalan itu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk amalan-amalan yang membinasakan. واسمع إلى تصوير ابن مسعود عند البخاري حيث قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا Perhatikanlah apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa seorang mukmin seorang mukmin ketika dia melihat perbuatan dosa dia menganggap bahwa dosa itu ibaratnya seperti sebuah gunung yang akan jatuh dan menimpanya sementara seorang munafik sementara seorang munafik menganggap Al perbuatan dosa al-fajir ah. sementara orang yang fajir orang yang senantiasa berbuat kejahatan menganggap bahwa perbuatan dosa yang dia lakukan seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya lalu kemudian dengan mudahnya dia menepisnya wa dhakara ibn battal atharan ومنها الأثر الثاني لأبي عبد الرحمن الجبلي رحمه الله تعالى أنه قال مثل الذي يجتنب الكبائر ويقع في المحقرات كرجل لقاه سبع فاتقاه حتى نجا منه ثم لقيه فحل إبل فاتقاه فنجا منه فلدغته نملة فأوجعته ثم أخرى ثم أخرى حتى اجتمعن عليه فصرعنه وكذلك الذي يجتنب الكبائر ويقع في المحقرات demikian pula <clears throat> yang disebutkan oleh Abu Abdurrahman Al-Hubulli rahimahullah taala beliau mengatakan perumpamaan orang yang menjauhi dosa-dosa besar namun dia terjatuh ke dalam dosa-dosa yang dia menganggap remeh seperti seseorang yang bertemu dengan seekor hewan yang buas lalu kemudian dia berhati-hati darinya hingga kemudian dia selamat dari hewan yang buas tersebut lalu kemudian setelah itu dia bertemu dengan seekor unta yang jantan unta jantan lalu kemudian dia berhati-hati darinya lalu kemudian dia pun selamat dari unta yang hendak uh, mem membunuhnya atau yang hendak memukulnya lalu kemudian setelah itu dia pun disengat oleh seekor semut yang menyebabkan dia sakit kemudian datang lagi semut yang berikutnya yang yang kemudian ikut menyengatnya datang lagi semut yang berikutnya dan menyengatnya sampai kemudian sekian banyak semut yang datang kepadanya lalu menyengatnya yang menyebabkan dia pun terkapar maka seperti itulah orang yang menjauhi dosa-dosa besar namun dia terjatuh ke dalam dosa-dosa yang dia menganggap remeh. أيها الإخوة الكرام إن أسباب النجاة كثيرة ومتفاوتة فمنها أسباب النجاة حسية ومادية ومنها أسباب الله سبحانه وتعالى يتولاها فهو سبحانه وتعالى يحرق بالنار ولكنه جعل النار بردا وسلاما على ابراهيم وهو سبحانه وتعالى يغرق بالماء ولكنه جعل الماء سببا لنجاة موسى فلم يغرقه في البحر وأنجاه سبحانه وتعالى وأغرق فرعون وقومه وهكذا سبحانه وتعالى ينجي الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين اذا هم اتقوه وانابوا اليه وتعلقوا به باسباب لم تخطر لهم في بال فعلينا وان بذلنا الاسباب الحسيه الماديه ان نعلم ان قدره الله سبحانه وتعالى فوق كل هذه القوى وفوق كل هذه الاسباب الماديه التي يتغطرس بها المتغطرسون ويتكبر بها المتكبرون maka para ikhwah sekalian sebab-sebab keselamatan itu banyak dan bertingkat-tingkat kedudukan dan keadaannya di antara sebab-sebab keselamatan ada sebab-sebab yang zahir yang nampak yang dengannya seorang itu meraih keselamatan Namun ada pula sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui siapa yang diselamatkan oleh Allah tabaraka wa taala dan siapa pula yang dibinasakan. Allah Azza wa Jalla membakar seseorang dengan neraka atau dengan api akan tetapi Allah Azza wa Jalla menjadikan api itu menjadi dingin dan keselamatan bagi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dialah Allah Azza wa Jalla yang melakukan hal tersebut dengan kudrahnya dan kemahakuasaannya sebagaimana air air itu dingin yang apabila seorang meminumnya maka dia merasakan kenikmatan namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan air itu sebagai sebab keselamatan bagi Musa dan para pengikutnya dalam kesempatan yang lain Allah menjadikan air tersebut menjadi kebinasaan bagi Firaun dan bala tentaranya di mana mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibinasakan maka Allah Azza wa Jalla menyelamatkan hamba-hambanya yang mukmin apabila mereka senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah Azza wa Jalla menjadikan sebab-sebab keselamatan yang terkadang seseorang tidak merasa bahwa itu menjadi sebab Allah Azza wa Jal memberikan keselamatan kepadanya maka hendaknya kita mengetahui bahwa kemahakuasaan Allah di atas kekuatan-kekuatan yang lainnya dan di atas kemampuan-kemampuan yang lainnya dan Allah Subhanahu wa taala terkadang menjadikan sesuatu itu sebagai sebab dalam keadaan kita tidak menyadari hal tersebut إن أسباب النجاة كثيرة ومن أهمها الإيمان بالله والعمل الصالح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق وغير ذلك من الأعمال وأكثرها يجمعها سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر أي لفي هلكة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فإنهم الناجون من الخسارة الناجون من الهلكه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والصدق منجاه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء انجى للعبد من ذكر الله فعلى المرء ان يدعو الله وان يامر بالمعروف وان ينهى عن المنكر وان يصحح ايمانه ويصدق ايمانه بالاعمال الصالحه Sesungguhnya Sebab-sebab keselamatan itu banyak sekali Dan termasuk diantara Sebab-sebab keselamatan yang terpenting Adalah ketika seseorang memiliki iman Dan senantiasa beramal saleh, Lalu menegakkan Amar ma'ruf nahi mungkar Yang dibangun di atas kejujuran Demikian pula amalan-amalan yang lainnya Yang secara umum terkumpul Di dalam satu surah Yaitu suratul asr di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal asri innal insana lafi khusrin sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian yaitu kebinasaan kecuali hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal saleh dan mereka saling berwasiat dengan kebenaran dan mereka saling berwasiat dengan kesabaran maka mereka-mereka inilah yang senantiasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kerugian dan dari kebinasaan. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sidqu najah bahwa kejujuran itu akan menyelamatkan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma min syai'in anjalil 'abdi min dzikrillah. Tidak ada sesuatu yang paling menyelamatkan seorang hamba dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ikhwah sekalian, hendaknya kita senantiasa memupuk keimanan dan senantiasa beramal saleh, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar yang disertai dengan kejujuran dalam melakukan amalan-amalan. wa jami'an an natasaffah وعلينا جميعا أن نتصفح الأذكار وأن adiyah al القرآنية والأدعية النبوية ففيها العافية والسلامة والنجاة من الشرور والآثام والفتن والفساد أسأل الله بمنه وكرمه أن يكتب لنا ولكم النجاة في الدنيا والآخرة وأن يكتب لنا ولكم العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا والله ولي التوفيق والحمد لله رب العالمين maka hendaknya kita berusaha untuk menjaga zikir-zikir dan menghafal doa-doa baik doa yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim demikian doa-doa yang disebutkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dengannya Allah azza wajal akan memberikan keselamatan pada seorang hamba dari segala keburukan dari segala kejahatan dari segala fitnah dan dari perkara-perkara yang membinasakan maka saya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kami dan juga untuk kalian agar Allah Azza wa Jal memberikan keselamatan kepada kami dan kalian dan senantiasa menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia dan akhirah dan senantiasa memberikan kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirah demikian pula Allah Azza wa Jal semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada kita baik dalam perkara agama dalam perkara dunia kita dalam keluarga kita demikian pula dalam harta-harta kita walhamdulillahirabbil alamin